ebe beherana iten ziraik, eta untza nahi itzien in, uh, hiru lau jende sartu dira zakur batekin, zakurak ez dira onartia, izan da erraiten etzela gola behar, eta afera geizkitu da, eta kanpoa joan eta jende horiek lotu dira goesokoari, enera diskidiari, eta zanbat, zanbatu dute, eta afera kalmatu delaik, batek giretik emandako kaska hon bat, eta hortan finitzu da, eta justik uh, eh, Filipe Maleuski be, da. Uh, eh, lehen goizuntan eh, ikusi duzu edo behiak ukan dituzu, et Mare Ruski iduriz uh, ez da jaliko erraiteko maneran? Hora, prezeski, ez da horren horren bizia, be bizpai horren batzun burian, be bokatuko da, bokatuko da, hora, Mare Ruski. Ah. Lana untzain nahiz, hora. Ez da lehen aldia olako kasuak aipatzen dituzuela? Ez, ez da lehen aldia, eta Mare Ruski zortzi aldia da zeitbait pasatzen dela, eta aldi guziet bakarrik gira, zofuga bakarri da. Be bizia, be eskitan du, ez da nehore aganguratzen oktaz. Mare euski, eta bola, gertatu behar gartzena, bera, hori gertatu da, eta hori latza da, agun latza da hori. E, jendeak, usatia dira, eta dena uste dena perniz dela, sartzen dira, patu gabe, uste dute etxen dira. Bazakite ez dutela duzu egizkatzen, gudula sofukak ukaiten. Arrangurak eta dena heldu dira guri, dena perniz dira jendeatzen nako ez bakarrik edaten dutenen, beste atzu, beste atzuke, beste nakore. Ze jakin usuz, beraz, eh, lana gelitua izanen dela plusen edo zer dira behiak? Ebe, Fuzeski, ebe, uh, eh, nil jakin nutanaz, uh, eh, eorketa arte, gutienez, ez da gehiago izain baiona eta biarritzen eta ingelun. Donk, uh, gehiago ekestakit, mena mementoan, baikoten horian hori da. Uh, pastu arte, ez da buzik izain ba, hiru, hiri horietan. Tramduz eta bu, busak, ba, autobusak. Bai honan, gelu miagitzeko erriko etxe jaanik eh, gauza hori eh, jakin arazi eh, zenieten? Ba, ba hiru erri hori egiten du, bena, bat dira zei, bokale hor da, eh, hiriburu hor da, bidarte hor da, ah, denak hor dira, bena, gure buruzak erra egiten du, nola pasatzen den, ez dira beti guri behatzen. Bok dira, guri erraiteko zein behar den, beti zein behar da, beti gehiago, beti, beti, beti gehiago, gu sofuren aldez, han uh, guti iten dute, agun guti. Eskertzen zaitugu eh, berri horiek emanik, Patrik Eriwe? Hora, dozataz, adio.